Matthew chapter 25. Τότε ομοιωτήσεται η βασιλεία των ουρανών, δέκα παρθένης, έτην εσλαβούσε τας λαμπάδας σε αυτόν, εξήλτον εις υπάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν μωρέ, και πέντε φρόνιμοι. Η μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, ουκέλαβον μετε αυτόν έλεον. Εδεφρόνιμοι e de φρόνιμη εν της αγγής μετά τόν λαμπάδον εαυτόν, Κρονίζοντος δε του νυμφίου, ιστάξαν πάσε και εκατευδόν. Μεζις τε νυχτός κραυγή γεγονέν, ιδού ο νυμφίος εξέρχεστε εις απάντησιν, τότε εγέρθησαν πάσε παρτένι εκείνε και εκόσμησαν τας λαμπάδας εαυτών, Εδε μωρέτες φρόνιμις είπαν, «Δότι ημίν εκ του ημών, ότι η λαμπάδας ημών σβαίνεινται». Απεκρίτησαν δε φρόνιμοι λεγούσε, «Μη πότε μη αρκέσι ημίν και ημίν, πορεύεστε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές». Απερκομένον δε αυτόν αγοράσε, ήλτεν ον νυμφίος, και οι έτοιμοι εισήλτον μετά του εις τους καμούς, και εκλείστη η θύρα ύστερον δε έρχονται και ηλιπέ παρτένι. λεγούσε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν». Ο δε αποκριτής είπεν, «Αμήν λέγω ημίν, ουκίδα ημάς». Γρηγορίτιουν ότι ουκίδατε την ημεράν, ούδε την ώραν. Ως τροπός από δημόν, εκάλισεν τους ιδίους τουλούς και παρέδοκεν αυτοίς τα υπάρχοντα αυτού, και ομενέδοκεν πέντε τάλαντα, ο δε δύο, ο δε εν, εκάστο κατά την ιδιαν δύναμιν και απεδίμησεν. Ευτέως, πορετήσω τα πέντε τάλαντα λαβών, το εν αυτής και εκέρδισεν άλλα πέντε. Ως αυτός ο τα δύο εκέρδισεν άλλα δύο. Ο δε το εν λαβών απελτών, ορίξεν γιν και έκρυψεν το αργύριον του Κυρίου αυτού, μετά δε πολλήν κρονόν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και συνεριλόγων με ταυτόν. Και προσελτώνω τα πέντε τάλαντα λαβών, προσύνεν και να λα πέντε τάλαντα λέγον. Κύριε, πέντε τάλαντα μη παρεδοκάς, είδε, αλλά πέντε τάλαντα κέρδισα. Εφι αυτό ο Κύριος αυτού, εύδουλε αγατέ και πιστέ. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Ισέλτε εις την καράν του Κυρίου σου. Προσελτών και οτα δύο τάλαντα είπεν, Κύριε, δύο τάλαντα μη παρεδοκάς, είδε, αλλά δύο τάλαντα κέρδισα. Εφι αυτό ο Κύριος αυτού, ευ άγατε κι πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, Ισέλτε εις την καράν του Κυρίου σου. Προσελτών δε και ο εν τάλαντον ηλιφός είπεν, Κύριε, σε ότι σκληρώσει άνθρωπος, τερίζον όπου ούκ εσπυράς και συνάγων ότε νούδιε και φοβηθείς απελτών εκρύψα το ταλαντόν σου εν τη γη. Είδε, έχεις τόσον. Αποκριτήστε ο Κύριος αυτού είπεν αυτό, πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Είδες ότι θερίζω όπου ούκ εσπυρά και συνάγω οθεν ούδιε Edise un valintar ghiria mutis trapezites, Celton egoe comisaminanto emon sintoco. un apabduto talanton, che dotetoe contita deca talanta. Toga conti panti dotisete, che perisetisete. Tu de mie contos, che echi artisete apabdu. Che ton dulon ec valet istos scotos to exoteron, qui este oclatmos, che vrigmos ton odonton όταν δε ελτί ο βιος του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετά αυτού, τότε κατήσει επί τρόνου δόξης αυτού, και συνακτήσονται εν πρόσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφορήσει αυτούς απαλλήλων, ως περοπιμήν αφορήσει τα πρόβατα από τον ερήφων, και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξεβονίμων. Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού, Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένην ημιν βασιλείαν από καταβουλίσκος κόσμου. Επίνα σαγάρ και εδώκατε μη φαγήν, εδίψισα και εποτίσατε με, ξενός ημιν και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλλετε με, ιστενίσα και επισκέψαστε με, εν φυλακή ημιν και ήλτατε προς με. Τότε αποκριτήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδαμεν πεινόντα και εθρέψαμεν, ή διψόντα και εποτίσαμεν, πότε δε σε είδαμεν ξενών και συνηγαγόμεν, ή γυμνών και περιεβάλλομεν. Πότε δε σε είδομεν ασθενούντα, ή εν φυλακή και ήλτομεν προσε, και αποκριτήσου βασιλεύς ερή αυτής, αμήν λέγω ημίν, εφόσον επίησατε εν τόν τον αδελφόν μου τόν ελαχίστον, εμί επίησατε, τότε ερήκε της εξεβονίμων. Πορεύεστε απ' μου κατηραμένοι, εις το πύρ το αιώνιον, το ήτιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης απτού, Επίνας αγάρ και ούκ εδόκατε μη φαγήν, και εδίψισα και ούκ αποτίσατε με, Ξενός και ου συνηγάγεται με, γυμνός και ου περιεβάλλεται με, ασθενής και εν φυλακή και ου κεφεσκέψαστε με, τότε αποκριθήσονται και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινόντα, ή διψόντα, ή ξένον, ή γύμνον, ή ασθενή, ή εν φυλακή και ου διεικονίσαμεν σύ, τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον, αμήν λέγω ημίν». Εφόσον ουκ επίησατε εν ιτούτον τον ελακίστον, ουδε ημί επίησατε, και τη ούτι εις κόλας αιώνεων, ή δίκαιοι εις ζωήν αιώνεων.